mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. mi ćemo, poštovani slušatelji, sljedećih pet minuta biti na usluzi građanima, okolišu i prirodi. I uvijek kad o toj temi govorimo, onda neizbježno je Inga Kukolj, naša gošća. Dobar vam dan. Dobar dan, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima. Evo dakle, već smo navikli naše slušatelje na ove kratke petominutne emisije u kojima dosta toga mogu naučiti. A danas e, ste se nekako odlučili za jednu temu koja vjerujem da je zanimljiva jer znam iz iskustva da puno ljudi to ne zna. Riječ je o odvajanju otpada u gradu. Gdje možemo, šta možemo, tako je, e, znači kako zeleni telefon služi građanima da prijave bilo kakve probleme u okolišu, ali da postave pitanja, puno poziva imamo gdje koju vrstu otpada odvojiti, kada će biti više spremnika i ostalo, tako da smo se odlučili da malo građane još jednom e, informiramo i da im kažemo znači na kojim lokacijama postoje koji spremnici i koje su mogućnosti. I sami su vidjeli da na e, par lokacija u gradu postoje zeleni otoci gdje se mogu odvojiti znači i papir i plastika, puno smo radili i građanima smo dijelili kompostare da se može odvajati bio otpad i sva pitanja koje imaju za odvajanje bio otpada mogu se javiti u našu udrugu. Mi smo u Kninu krenuli malo korak i dalje tako da imamo spremnike za odvajanje dječjih igračaka ispred, u školama i ispred e, vrtića. E, kod Konzuma imamo i spremnik za odvajanje plastičnih vrećica od kojih se kasnije prave torbe na tkalačkom stanu. E, postoje spremnice za tekstil u svakoj e, trgovini koje prodaje baterije postoje spremnici za odvajanje baterija. Znači sad da po puno ne postoji puno opcija, građani mogu odvajati otpad, čak i je e otpad, elektronski, elektronički otpad u, u dvorištu komunalnog i čistoće i zelenila postoji spremnik. Građani ako imaju televizije, friždere ili bilo što mogu i tamo odnijeti. Postoji puno opcija, ali svi skupa moramo dati svoj doprinos. Znači građani, udruge, mediji, lokalna uprava, gradske tvrtke, ako u taj sustav odvajanja otpada ne krenemo svi, Nećemo uspjeti, ali hoćemo, jer mi u Kninu primjećujemo da dosta više građana odvaja, e, da nam donose razne e, vrste otpada, pitaju nas, tako da evo mi se trudimo i zajedno s građanima da napravimo, zapravo Knin je mal grad, da možda budemo jedan dan i primjer kako se odvaja otpad u Hrvatskoj. Iz ovoga e, zapravo bih rekla da građani nemaju izgovor. Samo treba htjeti i željeti jer na dosta mjesta ima gdje se može odvojiti. Tako je, znači ima dosta mjesta, treba se malo potruditi. E, mi pratimo potrebe građana, evo zovemo i građane da nam se obrate. E, rekli su nam da često učimo djecu kroz ekološke radionce, da je važno odvajati otpad, pa smo i s osnovnom školom domovinske zahvalnosti kroz jedan drugi projekt u školu, čak u svaku učionicu postavili spremnike za odvajanje otpada, tako da ima, ima na puno mjesta, treba se potruditi da bude naravno svakom građanu omogućeno da ima i na više lokacija, ali to evo sa gradskom tvrtkom čistoće i zelenilo i sa gradom Kninu kontinuirano radimo na tom da bude i na što više mjesta zaista postavljeno što više spremnika. Evo, podsjetit ću samo e, e, i naše slušatelje da budu pažljivi i prate ovaj razgovor jer na kraju ćemo dodijeliti i jednu nagradu nekome koji je bio pažljiv, koji je slušao o čemu smo, o čemu smo pričali. Rekli ste da već znamo i od prije da imate dobru suradnju sa školom, dakle vrlo je važno od malih nogu djecu navikavati na to. E, tako je, najvažnije od malih nogu djeca to najviše upiju, zato sa školama i sa jednom i drugom i vrtićima puno radimo, oni često posjećuju našu knjižnicu igrača grešaka, e, učimo ih i što je najvažnije ta znanja zapravo kad naučimo djecu oni to i, prenose i svojim roditeljima. Tako da evo još jednom poziv građanima odvajajte i evo molimo da u spremnike e, koji su postavljeni za papir, plastiku, plastične vrećice ne odvajaju druge, ne stavljaju druge mhm. vrste uh otpada jer nažalost ima moramo priznati neodgovorni pojedinaca koji u spremnik recimo za papir odvoje i neki i punu, punu kesu drugog otpada. Mhm. E, evo e, vrijeme e, curi, pa rekli smo tu nekih pet minuta. hoćemo li sad pozvati Inga slušatelje da vidimo možemo li tu neku majicu dodijeliti? Pa evo imamo jednu eko majicu, zelena čistka, pa evo prvi građanin koji se sada javi ili ako ne nakon emisija pogodi E, koje boje je spremnik gdje se odvaja papir, evo dobije nagradu koju može doći uzeti ovdje u vaš e, radio knjigu. E, ja ću samo reći 663700 je broj telefona, dakle ako ste brzi nazovite odmah. Pitanje je vrlo jednostavno koje boje je spremnik za papir, ako to pogodite majica je vaša. Dok čekamo da nam se neko javi možda još evo samo imali poziva u udrugu vezano javljaju li građani, jesu li odgovor javljaju da su vidjeli negdje nešto što ne treba. E, dosta građani javljaju, čak i pošto e, zeleni telefon pokriva područje cijele županije, imamo puno više poziva iz drugih gradova, građani zovu. Slušatelji imaju prednost, ispričavam se Inga, halo. Halo, dobar dan. I vama. Dobar dan. E, Znate odgovor? ja mislim da je plava. jeste, pogodili ste, bravo, čestitam. Bravo, vaše cijenjeno ime je? Nada Marko. Evo, gospođo Nado, možete doći, majica je kod nas, kad vam bude zgodno navratite eh, na Radio Knin. Hvala lijepa, hvala, hvala. čestitke. Evo, brzo smo podijelili majicu. Dakle, vaša završna misao je bila javljaju se građani. Javljaju se građani i građanima zahvaljujemo na doprinosu u čuvanju okoliša, na odvajanju otpada. Još jednom pozivam da svi skupa zajedno krenemo što aktivnije e, u taj proces odvajanja otpada i da se potrudimo da grad Knin bude i primjer kako se odvaja otpad u Republici Hrvatskoj. Inga, hvala lijepa, do idućeg susreta. Hvala i vama. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.